ำให้เป็นกุศลจะเกิดขึ้นจะไม่รู้สึกได้แค่ไหนเอาเอาแค่ว่า เอาแค่ว่าไม่เหนยกานุตระังอภิสัมโพิง สัมปุชิตวาตถาคตปะธรรมัง ยังอเทเสสิธรรมจักังอนุตรัง สัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอัปติวัติยังยะถาสาตาอุปวันตาปฏิปฏิจะมัชฌิมาจตุสวาริยสัจเจตุวิสุทังญาณทัศสนังเทติตังธรรมราเชนา สัมมาสัมโพธิกิตนังนาเมนวิสุตังสุตังธรรมจักขปวัตนังเวยากรณาภาเทนะสังขีตันตัมพนามเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ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 ทัตระโคภะคะวาปัญจวัคคีเยติคูอามันเตสีทเวเมติงคเวอันตาปปจิเตนนาเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามสุขาลิกานุโยโกอิโนคัมโมโปตุชนิโก อนริโยอนาตสานิโตโยจายังอัตกิรมทานิโยโคทุโคอนริโยอนาตสานิโตเอเตเตพิงคเวปุปวันเตอนุปกรรมมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิตัมพุทธา คุกรณียานากรณีอุปสมายากิญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติขตมาจะสาพิงคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเทนาปิสัมพุทธาจะปุกรณียานากรณี อุปสมายาพิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติอายเมวะอริโยอัคถังคิโกมะโคเสยาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายาโม สัมมาสติสัมมาสมาธิยังโคสาพิงคเว มัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะปิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตติ อิทังโคปนาคิงคเว ทุกขังอริยสัจจัง ชาติปีทุขาชราปีทุขามรณะปีทุขังโสกปริเทวทุกโทมนาสุปายาสาปิทุขาอภิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยังปิชังนรปฏิตังปิทุขัง สังคิเตนะปัญจุปาทานขันดาทุกขาอิทังโตปนาทิคเวทุกสมุทโยวาริยสัจจังยายังตันหา โอโนภวิกานันทิราคาดหาตตา ตัตระตัตระพินันทินีเตยาติธรรมกามตันหาภวตันหา วิภวตานาอิทังโคปนาภิกขเวทุกันิโรธวริยสัจจังโยตัสาเยวะตันหายาอาเตตวิราคานิโรโทจาโคปตินิสาโคมุติอนารโยนอิทังโคปนาภิกขเว ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวาริโยอัตถังคิโกมาโคเสยาติธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคัมมันโตสัมมาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติ สมมาสมาธิทังทุกขังอริยสัจติเมติกเวอุเปอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทัง ทุกขังอริยสัจจังปริญญยัมติเมปิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุ จักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปริยาตันติเมพิกเวอุเปรนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทีญาณังอุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทปาทีอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมติกเวอุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุ จักุงมุทปาทีญาณังมุทปาทีปัญญาอุทปาทีวิชาอุทปาทีอาโลโกอุทปาทีตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเว ปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักูกตปาที ญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขะมุทโยอริยสัจจังปินันติเมพิกเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักูตปาทิ ญาณัง อุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโก อุตปาทิอิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมติขเวภูเปอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุอุตปาทิยานัง อุตปาทิ ปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกนิโรธวริยสัจจังสาจิกาตปันติเนพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักภูตปาทิยานังอุตปาทิ ปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทีอาโลโกอุตปาทีตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสาจิกาตันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุทปาทีญาณังอุทปาที ปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทีอาโลโกอุตปาทีอีกทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมติกเวโอเคอนันนสุเตสุธรรมเมสุจักูุตปาทีญาณังอุตปาทีปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทีอาโลโกอุตปาที สังโฆปนิทังทุกนิโรธกรรมินีปฏิปทาเรียสัจจัง ภาวเอตพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมุทปาทีญาณังอุตปาทีปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทีอาโลโกอุตปาทีตังโคปนิทัง ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุทปาทีญาณัง อุทปาที ปัญญา อุทปาที วิชา อุทปาทีอาโลโกอุทปาที ยาวกีวันจะเมพิงเขาเฮอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตังทวาตสาการังยะคาภูตังยานะทัพสนังนาสุวิสุทังอโหสีเนวตาวังพิงคเวสเทวเกโลเกสมารเก สัพระมเกสัสมนณพระมณียาปชายาสเลวมนุสายาอนุตรังตัมมสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาติยโสจะโคเมตินคเวอิเมสุจะโตสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวตังทวาทสาการัง ยะธาภูตังยานทัสสนัง สุริสุทังอโหสีอัฏฐาหังทิงคเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพรามเกสัตมนาพรามณียาปชายาสเดวมนุสายาอนุตรังตัมมาสัมโพธิอาติสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานัญจปนเมทัศนังมุตปาทีอโกปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาทิธานีปุณภโวติอิธรรมโวจะปะกวานอัตมนาปัญจวัคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจาปนาเวยาการณาสมินทันยมาเนอายสมันโต โตทันยาสาเวรชังวีตมรังธรรมจักุอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมมังสพันตังดิโรธธรรมันติปวติเตจะภควตาธรรมจัตเตภูมาเทวาสัตมนุสาเวสุเอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิงคทาเย อันุตรังธรรมจักกังปวติตังอปติวติยังสมณีนวะพรหมณีนวะเทเวนวะมาเรนวะรามุนาวะเกณจิวะโลกสมินติภูมานังเทวานังจัตังสุดวาจาตุมหาราชิกาเทวา สัทธามนุสาเวสุจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทังสุตวาตาวติงสาเทวะสัทธามนุสาเวสุตาวติงสานังเทวานังสัทังสุตวายามาเทวาสัทธามนุสาเวสุยามานังเทวานังสัทังสุตวา ตุสิตาเดวาสาธมโนสาเวสุตุสิตานังเทวานังสาทังสุดวานิมมานรติเทวาสาธมโนสาเวสุนิมมานรตินังเทวานังสาทังสุดวาปรเมมิตวสวัติเทวาสาธมโนสาเวสุ ปรณิมิตวสวัตีนางเทวานังตาทังสุตวาพระมปริสัชาเรวาตาธมนุสาเวสุพระมปริสัชานังเดวานังสัทังสุตวาพระมปรหิตาเดวาสัรมนุสาเวสุพระมปรหิตานังเดวานังสัทังสุตวา มหาพรหมาเดวาสากมนุสาเวสุมหาพรหมานังเดวานังสักขังสุตวาปริตาภาเดวาสากมนุสาเวสุปริตาภานังเดวานังสักขังสุตวาอปมานาภาเดวาสักมนุสาเวสุอปมานาภานังเดวานังสักขังสุตวา อาภัสราเดวาสาตมนุสาเวสุอาภัสรานังเดวานังสาตังสุตวาปริตสุภาเดวาสาตมนุสาเวสุปริตสุภานังเดวานังสาตังสุตวาอัปมาณสุภาเดวาสาตมนุสาเวสุอัปมาณสุภานังเดวานังสาตังสุตวา สุปฏินากาเดวาสาตมนุสาเวสุ สุปฏินากานังเดวานังสัทธังสุตวาเวหปราเดวาสัาธมนุสาเวสุ เวหปรานังเดวานังสาทังสุตวาอวิหาเดวาสัาธมนุสาเวสุ อวิหานังเดวานังสาทังสุตวา อาตาปาเทวาสัทธมนุสาเวสุอาตาปานังเดวานังสัทธังสุตวาสุทัสสาเดวาสัทธมนุสาเวสุ สุทัสสานังเดวานังสัทธังสุตวาสุทัสสีเดวาสัทธมนุสาเวสุ สุทัสสีนังเดวานังสัทธังสุตวาอาตนิตตาเดวาสัทธมนุสาเวสุ เอตัมปะสวตาภารานสิยัง อิสิปตเนมิงคาทาเยอนุตรังธรรมจักัง ปวติตังอปติวติยังสมเนนวะพระมเนนวะเทวีนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกณจิวะโลกสมินติ อิติหะเตนะคเนนะเตนะโมหุเตนะ ยาวกรามโลกาจัทโทอภูคาชีอายัญจะตัสหาสีโลกธาตุสังกรรมปิสัมปกรรมปิสัมปเวทีอัปมาโนจาโอลาโรโอภาโซโรเตปาตุระโหสีอติกามีวาเทวานัง เทวานุภาวังอัตโกปะวาอุทานังบุทานเนสีทัญญาติวัตโพโกนตัญโยทัญญาติวัตโพโกนตัญโยตีอิติทังอาญสมาโตโกนตัญญาสา อัญญาโกนตัญโยทเววนามังอโหสีตีธรรมจักกับวัฒนสุตังนิติตัง สาธุสาธุอ่ะแผ่เมตตาเลยเออไม่ใช่อุทิศส่วนกุศลเลยบุญนี้อุทิศให้โอปัชาผู้เลิศคุณ และอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่และปู่ย่าศูนย์จันและราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติรมมาและอินทราช ทั้งตัวเทพและโลกบาล ยอมมาล่าทั้งมนุษย์นี้ผู้เป็นการผู้จองหานขอให้เป็นสุขสาร ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนคุณผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผล ให้สุขสารอย่างล้น ให้บรรลุถึงนิพพานพัน ด้วยบุญนี้ที่เราทำเราทำได้ซึ่งการตัด ตัวตัณหาอุปาทาน สิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพาน มาลายสิ้นจากสันดานทุกทุกภพที่เราเกิด มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูีิเลสหายโอกาสอยาพึงมีแก่หมู่มาซึ่งทั้งหลาย เป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรชมพระพุทธผู้บวรหาพระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดม พระปัจเจกพุทธสงฆ์พระสงฆ์เป็นที่พึ่งประยองด้วยอานุภาพนั้น ขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบอ้อ อย่าเปิดโอกาสแก่มารเกินสาธุสาธุสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะะวาพุทธาภะะวันตาสิวาทิสวากาโตภะคะวะตาธรรมโอธรรมังนัสสตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานุ